الرحيم الفاتحه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 Ki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh duka-ku duka pare melatna di bara sehan duka tunuh duka arare sorak na rada eewuhan daun awi daun gedang ngalakna diperhatikan manawi keur harudang sorak narada tarikan alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhlas Ridho Sadar Quan mugi-mugi ya Allah tamat nga war salam kalian ikhlas dikersakanku Allah sing lobaduwi sing ayah nasi bekat kamika usaha nabaroka milik naing tamarizki naing tama pamajkan gesing solih kadinya uing ulis menitarik nyebut innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa ashabi Wa man Tabi'ahudahu hudahu ila yaumil qiyamah Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا كثيرا صدق الله العظيم والله أعلم بمراده قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق الحديث اللهم nawwir قلوبنا أمين بنور هدايتك kama nawwartal ardo binuri syamsika abadan abada Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Wassalamun alal mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin Ibu-ibu, bapak-bapak dan juga hadirin Sebelumnya perlu saya informasikan bahwa malam ini mau balik cuma satu. Jadi tidak diperkenankan di antara yang hadir ada yang ikut berpidato selama saya berceramah. Dalam artian ibu-ibu, bapak-bapak dan juga saudara-saudaraku tercinta yang sama hadir, maaf. Jangan dulu beranjak bicara dengan kata dan kalimat apalagi disertai dengan gerakan apapun sebelum saya mengajak interaktif pada waktunya. Faham? Faham? pilih kirang jelas, tong ngomong gitu. Lamun kuring can ngajak ngomong. Tangke lamun kuring ges ngajak ngomong. Yuk, orang ngaromong. Siap sadayana ece. <coughs> Akang siap sadayana kan. ibu-ibu baah kalian ngegua bahasa yang kata katut kalimat anu lumakku kalian ngegua satu jantan bukur pikan bahan tapakkur ke para dulu Nurik na lemur buat saja lepat na misim kuriing yoonken Widi utami para Kyai utama para ulama tekantun parapilir sepuh tepoho para tokoh tekaliwat aparat sarang pajabat Kakening ati nukar kebeku kaah nu asli murni tigusti Nu suci Nuang keibuta cantiasa negu bata cantiasa nebak sehingga wajar namun timbul pertarsan dina mannah sewang sewangan naon kabingah nu diausken ku going waktu ayune

punya manadina kehidupan setiap makhluk teluput disusul susulku pangga butuh leres te pasti udah-kuda ku hapan kahang jeng cita-cita leres DopeOC sarang akan ketut kepar dulurussa dayanagaraduh pangga butuhgaraduhkah hayang Ohok menta ka Allah kelayan robbanindulnya sok dibaca osok. punya samaaf pada osok tapi aneh nepi kappa teal karenaharaal ah, bekas tong ditahan bisa ke eh, pan di komando kuwikul ngomong nggak didele memang ajaran kok enteng aja dong di dia dideleken ngomong eraar wanya punyaak <laughs> kita tadi di siap para dulu apal karena duka dibaca hartos nente tongsokngebohong jemah jujur apalal nya-nyahonten hmm? hmm? monongng sook nabo kodojud dupiep dibohonganku salahken <laughs> para tersangka Mungkin. Kenapa saudara saya mengutamakan kejujuran? Sekecil apapun masalah ditangani oleh orang yang jujur, yakin di ujungnya akan subur, akan makmur. Tapi maaf saudara, sekecil apapun masalah, apalagi masalah yang besar, ditangani oleh orang yang tidak jujur, yakin di ujungnya akan han. Betul. Hmm. Ah, saya nu adan. mengundang itu tuh boleh dikirakan hayangnya muaaf di jujur je ten akan diecekkan adungan nuku puring tadi dibaca ngatin ngatin Paan atuhpaan kuriinga doa tipemp di barangan kupikir Sinarrang hat aya Kenja Man culang cileng bari malang

punyahati peremp di barangan kupikira siranghati ayat keeh zaman ngopepang ngoreken HP aya ngopepang ngoreken0% can can kompa sebe perem dibarengan kupikir Sinarranghati ayanya nih zaman nu beddekong kawastegak bang butuhang amin amin Rajan Amin hanya hal kokna tuh diangkat ke kokna 70 sok aya nu ngadua Batur kiuk maneh nang mpel punya sok ayaah le maneh na su te punten cena angkat ah hilang barat tungtunga diusapkan kerai osok oh, paradulur na tungtung salat sok ngarusak banget osok banget sahtandik pakungu Kapan ekor berjamaahmah banget telooba. punya jadi visii banget sahahwai diusap itu maksudwi panpirrini pakkujamahah lekumlekumm tu <laughs> tapi amanan kirinyai banget corangan manun seberata para dulu goreuh perempper dibarenngan kupi kirranghat ayaahkeneja mennge lepus bari Aru dude ayaah

punya Ka awemahbalik arah ya resep ningali salah udhu duwaye do resep Ossok oh, ngomel kas ngawateen naante mataak nga dongskan <laughs>

tapi saku maha Auna jengkelku pamajikan omad akan ulah lepat tamping pemajikan nyaram ud ke akang temaksud nama saya soksionun salaki teger siun salaki tebak danggering manula antesaha pamaji jengstikennapal di dalam Islam jangankan sahabatku punya salat puasa mugah haji zakat kau du di hukuman eh, utara ngarokok apal yen udhu tehcek Islam hukum nama singtarik teh namabab ah. ah. tema rumah tak satujuk Oh, didurukan tuh banyak-be kamu tadi so bad mataang tong bodoh kernyenge rokok ke tegen di sejak ngaduduk pamakro susu ganan jadi iba ibadah wadduk <laughs> bisa padadang ke punya Oh aya udun ibadahud yang direkan ibadah Hai pa majikan ayaang tiung tepang me cager tersalaki gitunya cager mata kaduga ud eh, kapan kaduga udun majal magering aya pasien diinfus nglepus udun Oh, salaki ece mata udur ge pedah cag. Pedah war. Hidup udud hidup. Ah, eta. Mending kampanye udud aing mah lah. <laughs> Daripada kampanye partai aja. Kade lur, sing ingat ai porsi pengajian lain keur kampanye. Pengajian mah keur nyatukeun umat lain keur misahkeun umat. mau waktu kamarimah Pakowo satu adzan pemilupilpreswaso ah, request Puntenna Kyai zamanwarmah zaman hareng heng mite sensitif zaman politik badai pemilu cena tong nyabit nyabit politik Nahas yangngejegal hakingmaksa kasih kudu jenglah seorang Muhammad Riribuan bekiuna partai lain bagianing gitu malur betul partai-partai nu ngampar tinggal tai partai tidak benar partai tidak salah yang bikin benar dan salah itu aktivisnya saudara betul ah, ada pepeja tong sieun ku aing mah lain orang politik pelebah dia nama ingat saudara sensitif masyarakat tuh kopi kiai oh Jokowi cenah <laughs> punyaaiwan oh, oh. oh, Prabowoing kamari Pak ibu-ibu bapak-bapakT hadirin kaum musliminral <coughs> sokah justru perbedaan yang disatu Arahkan itu yang lebih indah saudara betul di lembaga desa pun ada LPM ada BPD ada MUI ada Karang Taruna Oh seupisan satu arah satu jalan satu tempat satu waktu satu tujuan terhadap kebenaran Ayah Des desa ya BPD BPD eh Batur Pakku Maha Desa lain patur pas ya desa nga seiin sajalan monong Aga blogk otoritas ke ma lengkah Abdi Pak Kyai indi KMUI pan Raos gitu Pak Tak yakin namun bersatu semua elemen di masyarakat desa ini Yakin tidak akan terselenggara dengan sukses seperti ini Betul? Makanya kita bersyukur Tokoh masyarakat, alim ulama, para tokoh agama Tokoh pemuda, para sepuh, aparat Di kecamatan ayah, di koramil, di polsek ayah Alhamdulillah, mugi-mugi sadayana sabengketan cicing dina ridho Allah Amin Ya Rabbal Alamin

dengan roja di dalam dada, dengan yakin di dalam hati. Semoga Allah tidak memutuskan ijabahnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Master of Ceremony Kartinte eh palingan bagi Allah Hokwe itu. Sundakan ulah ce. muncek cek nini nini panarti buanci cek budak ngora pengalas acara cek sepuh pangdu um waktu mun kolot nyebut protokol. punya eh, Ta Sunankusinkuring dihormatsakanlamur nupang Kat danhur dibandingkan jengguberndurngan girorup kemakmur-makpur unggal isuk nangkep Bukta sena kepala daerah tingkat tuhbirnyaeta ketua RT ayaah ba RT ayah Ibu Erna hadir ce punya Gogo pripu Rajan Numpuk Ssara Rajeng Balangsa Rajan Balatan eta suka duka jadi RT datang raskin RT sook pusing datang BLm RTok jengkel diomoongkeun kuno Tekabre padahal RT ente letak ke RT oh, RT BapakteraanyaPM kali BPD capek Bapakku nu pinter mangku pinter ngarabuk sadanya aparat ke pemerintahan Des desa nuestu geledde jasa At tegakan Tu bapak-bapak di paramil bapak-bapak di Polsek nugusimkuring di Pidri di pehormat Mugimugi diberkahan ku Gusti Allah Ibu hajah Bapak Haji nubahaka Allah anup pinuji ibu-ibu ba guru nupayus di gugu pantas ditiru parakyai Nutara Pakiah dijeng Baro selamat saya para ajengan nutetaka kabur di ajeng-ajeng Diryungan Pamudi Nu Jema aktif Pemuda Nu Jemar dada Patani Anumau Padagangan Nuaranang Doateng peropin Sepu Ka Samirawuing dalam telu meniko kang sami-sami kawula hormati mugo mugo kita sedaya dipun paringi rahmat dan magfirah saking Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal amin. Ngertos apa boten? Wong Jawa ana, orang Sunda aya, wong Jawa ke, orang Sunda loma, hari Jawa jelma lain. Lain Jawa ya mak wong. Wong. Eh, Sunda jeng Jawa teheta teh dulur samalah orang jawabannya berperan saudara kabinet presiden bag nepi Ka seseorang orang Jawa nu kuat awak jajak pis kurang Jawa logogoga pulau Jawa anu pangled enak emaspang parahnahuha <laughs> punyain Jawa Pak paling mana oh, tegalgal aja babin saya legal wong <laughs> wong bagus wongsholeh mudah-mudahan eh Pak salirrata pengabdian kamurah hayat memang paatkan kurah hayat amin ya reballamin Ari Sunda jeng Jawa punya tepati loba minimal dina bahasa kurang sunakmahhla menyarita identik karena huruf a Jawa karena huruf itu muncul kurang sunattata berarti cek Jawa tak itunce kurang sunat katak berarti cek Jawa Bangkong jurga kapan patok mamnya Pak banyak video Bangkongjur itu jadi haym bisa pu pad Munce kurang sunnah batal berarti cek Jawa mence kurang sunna kuntul berarti cek Jawa bango juri as

punya nu di samping pamugi legit ka pusing min tong panatikmin lo kaaba pamugi ta marlia ibu-ebu nutarium pamugi lenggit ka bingung ba ba apa nu di koppeah pamugi tambah kabingan punya lamun ayat jamaah Nu <coughs> eh, oh. <laughs> eh, sirah tadikoppeah kira-kira doa ketawaikan silasiakan jadi masalah buat sih kira-kiraan doa dulur STT dulunyapu gitu mayu punyajan sirahterikopeaahdina tong di willah nilaan kurang penta kalau luah murah ku doa masing meriah muga- muga nge tadi karopeah singlah lengit kasusah alus eta alus etaa ka tong saya pan lagi alusla cekuring alus cekece saya lempeng tuh itu leng teh alias bank

can karuhan nu kopeah asup ka surga Kang tenang lerese nu kopeah can karuhan asup ka surga komo kapan kadinya ayo perhitungan anak dengitun hula cici <laughs> Akang ah, jangan dulu merasa optimis dan kepedean bahwa mas takat di Kopeah jadi pengaruh asup ke surga can karuhan heeh heeh jangans optimis dan kepedaan bahwa mas takat ditiung jadi pangaruh asukasurga cantang tuh mohun temunguhan sirah di kopeah mata kaluskan lampmpa canang tuh ke ketu jeng tiungdina huluk mata kaluskan laku dabuktina rengkak paling pola jelma kecapjengkit peingkang di alam dunja sirah di kopeahan huluge ditiungan mis barat nepikanbi sorban ngampain nepi ka memuncangan tapi aneh palawargi jengdulur den na jengtata ga sopa akan hutang hesek gawena ngomongken sok aya di kopeah laku itu aya nusok di tiung lakunak itu jawab dengan manusiawi kompak ayat aya Ay mata kejeng akan nyebut ayaah kepedakku bakkak apa? sahhanupang apa karena laku kecuali pribadinya maka apapun alasannya siapapun orangnya yang menjawab itulah lakunya saudarangenas yang nyebut ayat aya dina polongan ukur ke gorengan Batur. nyebut ayat nu aja dina pikir jenghat dengan ukur kesalahan batur nu letik digede-gede nu eueuh dicokelan nu teu apal di bejaan nu jauh di deket-deket nu batur jeung nu batur nah kalakuan pribadina salah boro-boro ngarayap ka ulama eta papatah jeung dirobah di rumah sakkeun ge hanteu oh ngajar dong nah jadi entah siapa di antara kita yang akan masuk surganya Allah saudara

diogong-ogong ke ibu-ibu di damak-damak bapak-bapak dihapit ku para kiai disarangan ku para ulama di ku para tokoh di ku para dulur di ku aparat birokrat jeng pejabat kayaknya saja Muhammad Ridwan ini orang yang mulia menurut kasat mata manusia tapi ingat ibu bapak tercinta belum tentu Muhammad Ridwan masuk surganya Allah Laras, can kentenan abdi lebat ke surga kan? cacat cek batur kiai mau akan pikiran ku akan stinu aku yang. Hmm. padahal aing tengaran geus kurang kumaha palebah dia nama geus mirip malaikat penjaga surga malaikat rid dosa punya ayaah malaikat enang punten punten satu ah, pantas ngaran endang jadi malaikat Allah dikersakan jadi polisi jadi malaikat <coughs> komandan warga ah mata kayyu ngaranan Budak sing alus taroskan kakang Kiai, mun awewe make Siti mun teu Siti make Nur mana contohnya kaya ning Siti Khadijah Siti Fatimah Siti Masito Siti Maisaroh Siti Maisirah Siti Maimunah Siti Maimane mun lalaki make Ahmad Ahmad Dimyati Ahmad Patoni Ahmad Taufik Ahmad Hidayat jeng sajabana punya Munte make Ahmad wayah nak mimiti nak make Abdul ngan lamun awal jamak ngaran make Abdul tungtung nak tong salah naikken ka jabak karena asmaul Husnak mana conne Kayaning Abdulrahhman Abdul Rohim Abdul Malik Abdul Jabar Abdul Dalal Abdul Rozak Abdul aiz jeng sajaban Muntemak Ahmad jeng Abdul waya na mimiti nak makeham pang alus alus ngaran Muhammad nya nutungtung naan sok gerautanku Paulis Muhammad ngaran nabi Ridwan ngaran malaikat jadi gepol ngaran aimmah mua dirubah Aing singing yang maulah kegararansa benar nama kabur ba Ka kubatur disebut Kiai menit tera-teraha Muhammad Ridwan Suan ayah dijaman Kanje nabi Kiai Haji Muhammad Shallallahu Alai Wasallam ini terlalu berat bagi saya saudara sebenarnyatah nulis itu tuh menit jatuh ya Allah ya mengaran budak ke para hari ngaran maneh Abi Pak Abdiii atau make Abdul Kapan aja as Husna al jadi Abdulni ah mau biscarekan pun Bapak yang punya aku naon kodi mastina asmalsna pagina naonna singkatan Oh singka naon eh ta dume ba Abdi angga inung Abdi nani jadi gani oh pinrnta ba sion lohongintemun kitu kuma cimun ba si Abbas in lindung na kokom.

Ayah centar hiji waktu centar eknyen KTP ini kacapil kapan didata kupat tugas, ibu mau bikin KTP ya iya pak mari kita data dulu biar cepat beres itu yang lain sudah pada ngantri iya pak nama lengkap ibu siapa ntar pak sekarang sekarang bu biar cepat jadi nama lengkap ibu siapa bu

punya sahwai etawe biasa bato <laughs> omad Bogabudak laran ganti diuna ketak ancur di lettah Kakula warga nah gitunya Hoyongka surga para dulur Hoyong surga akanhoongngka surga apal jalan ente punya He mua na Cobi urang piarian atau di naguga zaman ayo nama jalannyaeta lengket kene kokot najeng HPang lengket jeng tas Bearan keeh waaanng Facebookan dinimang macasholawat terjeng Alquran. Bahkan kemanapun mereka berangkat, akses manapun yang mereka tuju, apabila kegerapan dari masalah arah yang menjadi tumpuan yang spontanitas bisa menjawab adalah Google yang mempunyai aplikasi GPS. Makanya kita jangan tanggung saudara. Kita coba bertanya terhadap Google. Mampukah Google menunjukkan akses menuju surga? Sok, cepang HP nu gaduh. Tapi syarat kada HP kia, Pak. Nukia pangersa

punya HP Samsung etak HP Cina jadi kudu di Islam <laughs> nu mah HP Jawa opo pasti oddo samsung Islam kakang ajengan itu kemenang Islam sok ketikdina odo jalan ke surga tangke eta ketikan SMS kirimkan ke ulama al YouTube hmm. Ah. ke ulama al YouTube bakal dijawab dari sentral dengan viral melalui kitab-kitab WhatsApp ya. ak kita buat penang dibacaku sad Jamaaf mayoritas legend kitab-kitab buatsfia sabab secara tidak langsung itu murid-murid YouTubeubi YouTube jalan kajjogja punya Ka akan kapali wetan kemana kece jalan kasurga Ka ma kapangaji kapanga sing kompak nurutan me-urutan nyeri untuk punya ah ada pasti karena Edan mengerrti mene kita sah nyebut jereng <laughs> sing tanggung jawab sah saya taruh pakai pbuh PJnya zaman jiwa i kita sah nyebut jereng ayaah tahu Nahuh jereng ah, keang bu Haji

luktuk <laughs> mual kuat maal papadah didel kuuh nabi sah Jalma anu angkaat karena tempatnya realmu Mangka taj Jalma kayak kayak ngambah jalan ke surgaan punya tajjal manung ngalekaken sampean ngepatken legen Ridhok mana honing ati nganunken bumi Sinarrang tipi angkat karena tempat kobul ilmi mangngkai tajjal mi bakal dihampuradosak nah memih ngalengngkaken sampaianan lengkah na jadi ibadah kepatna jadi ibadah calik na jadi ibadah nundutan

nah eta, mugi-mugi para dulur Sadayana ya pengawasan ya acara diselenggarkan ku Sadayana baik anu berpartisipasi ku fungsi emutan ku tanaga ku harta ku doa ku dukungan moga-moga sing jantan akses menuju surga ya Rabbal Alamin tapi maaf saudara tidak semudah itu Allah menjamin surga bagi orang yang berangkat ke pengajian. Di sini masih ada sistem negosiasi. Satu, ditanya, apa sih latar belakang pang datang? Iji. Ditaros naun faktor pendorong pang anyo. Ditalungtik, ditaliti, apa sih motivasi pang hadir? Hei, kuring teregreg nele ece eyem. Kuring tebungah ningali akang hempak merbayasa. Kalau seandainya alasan akang datang, punya laun alasan ke daerah ayaai jauh datang sementara bagian Kyailamat cair meparinan pangarti datang mingguangan ukur 5 siki pemain intitegaganti-ganti bagian ulama setempat maparinan papat tajeng patwa nu tangan ukur lima jelma bagian seko salambur maparinan ilmu pituduh pangajak jeng pangawaruh nu datang na mingguan ngan ukur lima hulu ketika jemaah itu ditanya spontan menjawab mereka dengan bahasa yang gampang dari mulutnya cek cek cek Kunaon kuta na mingguan mentekuasa eke ti ciamis kamari euy na mingguan masa eutik. ya amang. Tuda aing mingguan mah hiji geus rutin

yang dipimpin dua nasukuran yakin muang ngonjang wali kota ku anggang akan kecek gaduh papatin gaduh papati bukan kering na rumah tanggi hayang dicapet saiku ayat suci yakin muang ngikig yang bupati nu tebih ingat saudaraku yang punya peran melayani mengayomi melindungi plus menerangi bukan hanya moto polisi termasuk yang punya peran itu di masyarakat adalah kiai setempat betul betul awas macam-macam kuai. Allah Kiai mah poek hati lur da anggar kurang dieu sakarat mah moal yang kuring ke Ciamis anggar wetah kakang ajengan kakang kiai kang ustad mah jadi dieu. itulah pemberi konsumsi bangsa batin untuk orang intern sini itulah makanan pokok disuplai oleh kiai yang ada di sini aing mah nukieu mah makanan tambahan terang terang sam aya peang ayah samput nurrasana semua amis semua pa semua pahang nu cangor nu empuk nu hifu silahkan makan kalau seandainya selaras dengan selera tapi ingat kita jangan terlena dengan enaknya itu sampo kenapa karena status sampo tetap bukan makanan pokok betul si kai makanan pokok orang dia sampo tapi as kej kej

punya ah, asam sanggupilla ajengan pasien parah parah bisa sing diinfus ya kalbul dama ngobrol jeng lu ca nyambung nyamjeng negeri sok be percanten akan besuka di rumah sakit ayat nu geri Ari hayang roti kejo atau kejong kecap bubur atau erek bubur jeng uyah jeng klub nog mo hayang naon manusia hayang uttah sok pikir kok dan kan di tawaran hak Hanun kalau hay yang utah sok pikiran kok utahtea hesenguna punya muga-mga didamangkan seanaku Gusya Allah aminnya makan itutahda para dulu mugi-mugi ya Allah parakyai ayaah di internet yaa umumsaana diraksatinapansbahaya diraksatina fitnah manusia diperkahahkan Yuusna berkah kulawargina berkah milikrisnyaangan kau urang kupatwakna sasarangan jeng urang dugi ka surga Allah taala ya rabbal alamin sakitu nu kapiatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh babak hiji kapan aing hayang minum dengekeun heula <coughs> Oh, kembali ke laptop. Pemirsa, efek angkat seetik ceng tapi yang bagaimana saudara orang yang dijamin oleh surganya Allah yaitu orang yang punya modal dua rupa hiji modal batin yang kedua modal dohir yang dimaksud modal batin adalah ih non lur dupil serang akang angkat ke dia ikhlas ridho kapaksa hente dipaksa hente tapi maksa laras maaf jangan dianggap sepele faktor maksakan itu adalah realisasi wujud nyata daripada perjuangan bangsa dohir yakin lamun jeng akan temaksakan manu jauh mual cunduk nu anggang mual datang nu tebih mual nyungsi nu deket mual ngadegek mata kurang hadirge ladang jadi Kizi ikhlas 2 masa mata yang de bakalpencetanket ah, benernya kan ke masalah hari ring penting jadi PP leres tong hari ring mata dee eh. so Ah, beladiri nyanyikuring mana panggung di luar pan Baturmah di masjid Nah ajanyanyi di masjid ayaah mana eling eling umat muni muni sok aya itu dimaksud nyanyi sok punya mengalawan kau nyanyi tembang nga lagu ngahalan hari ringi ngan bedanya sih itu di masjid kuring napanggung situ sorangan kuring si itu keraing mah di si itu teboangan kuring diba tak lamun hayang nyanyi menang duit tong di masjid did tebegu punya resep tong surat teresep tong Sirih resep salik teresep major ah gitu itu wa Haji hmm, bisa dibayarji bicontoun tapiperihun karena elap karena ojek nganyur-ubur wahajinyuk ibu sad orang hmm, tawasullah ana Hai Imandu angka pengerssa almarhum Kers sana iji Bapak Haji Amsari bin Haji Shaki nuka 2 Bapak Haji Shaki bin Kerta asmu nukatilu ibu Hajah nong bintik miskari nukaopat Ibu Naswi binti Natawawarya Nukalima majasu bin akum nuka genep Misbah bin madrawi nuka tujuh iis mukhlis bin tajudin Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim waafuanhum, wa'akrim wa nuzulahum wa madkholahum waj'al jannata maswahum al-fatihah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 mungkin-mugi dua orang sadbah dugikan kalau dimaksa kurang sadaya ngaji rajang salat ulang regdliwat kawajiban umat muslimin muslimat ngajirejeng salat punya Kawajiban muslimin je mus bohkolo ngomong atpan di umpan kuing boh kolot boh awew bohjangku Bohnu Benghar boh beur <laughs> monong hapa ijem Kajalmakmahruf punya tongpan tong tapi na omaknya doar aki-akihpasional eh, grup Kaj bangsaning kalap par jeng ah, aya kacang kacang pewat aya lailahwa urang ngaji Regen ada nurrek diaji waktu aja nih ah mau di julanpangasa sabab pasti akan jeng semoga judul masing-masing di Gu terterakdina beder segar rupa ayat kalau badnya sarana dakwah Gu aya ah slogangus ayam moto Gu aya kalau badnya

punyainya arah rangkat biasa nama sarung satar di istri Ayo nama maka calna panjang kebenaran gede di ku rokok biasa namari dari jengngkarangung nama jarum mu ini ne ngala-la bre punya berang erek pet lalah johat rohngjringwar was pusing gesta yang disarrung yang disamping Bali tak me ke le tengingatkan bitis gesiga suling tinggal tulang kurang daging akhirnya sini ini di koek ke anak kucing dikoek

menyikapi edan yang positif orang yang edan itu prinsipia isstiqomah konseku teunggutt kainduan kegeakangginaan itu prinsip Jalma Edan contoh akan gaduhpojjo sakit alusna jaba bohai jaba bodasnya jaba berbulu tipis berkumis tipis jabat sorakna alustah gelis kaedanan W Edan ku awawgen. punya disebut pacar gelapar gelap pacargo gel <laughs> jadi Kabogo padahal dibatur <laughs> eh, tegelis hmm, cekurang cebatur kasat cekurang kasat punya se Batur butut sekurang alus sababdan genakkui mobil sedan mobil PW kolmini tanngkaiskerankuwe arti itu para dulu para dulusa dayanya apa yang kita kaji mauludun nah jadi dia ayat kecap maulid eras maulid iji se apabila itu orang ditanya ece hmm? Eh, ke mana muludan naon maksudnya muludan di jerotnya memperingati kelahiran kangjeng punya naun sabab disebut muulu dan yakince akan buka jawab anakkur pedahkan jeng nabi dilahirkan bulan leras gitu semahras naon sabab sabab bin hijjiah ngaran bulan mulut aya ke robeul di mana atuh kecap mulut sok tinggal di dia mauludun itu kalimat isi maf'ul hartosna nu dilahirkan naon ce nah. jadi maulud teh hartosna nu dilahirkan siapa yang jadi fokus dari kalimat tersebut adalah Muhammad Rasulullah punya Shallallah Alaihi wasallam tepatnya Di koekne tanggal 2 11 Ulanak Robbiul awal. Jadi bulan na ngaran na Robul awal poeknak poe Senin tanggalnak 12 ayah satu peristiwa nyaak mau ludunbuktos na ayayak na nudilahhirkannyaak tanjeng nabi Muhammad Shallallahu anaihi Wasallam jadi maulud bukan nama bulan. itu adalah nama peristiwa yang terjadi pada bulan Rabiul Awal masa itu. Kenapa saya katakan masa itu? Karena Kanjeng Nabi dilahirkan sanes Senin anu tadi, sanes Rabiul Awal anu ayeuna. Artos ente. Syukur untuk ge kajeun mah balikan deung. So, jadi Kanjeng Nabi dilahirkan teh Senin mapoe na ijem

itu adalah issim zaman isi makan yang asalnya mau Ladun ussabab Sa dibaca jadi maulidun kayak aksara di masjid nyebutnak masjidun asalnya Mas zadun nuuhkan karena waktu lahir jeng tempatnya kelahiran Kangjen nabi aya Namina Maulid Nabi digedgen Masjidil Haram Nu Aina dianggok gedung perpustakaan di Saudi wilayah Haram itu tempat kelahiran Ka hmm. terus yang kedua api se faktor pendorong napang kurangrang Da muludan hiji pe kebiasaan nu ka kedua sana sepeda tuntunan titurunan nukat tilu sanes kupedah keserutinan sebenarnya kalau seandainya kita pikirkan bahkan kita rasakan motivasi na, faktor pendorong nah, sababnya kurang mulu dan ini berdasarkan satu anugerah dari Allah yang mesti kita terima mesti kita syukuri apakah itu namanya mahabbah nonce dupi akang apal mahabbah Ece terang mahabbah ce C I N T A jadi rasa cinta pasti ada pada makhluk nyawa sejak lama sampai kini tetap suci takkan selamanya sampai datang kompak renung renung Allahumma sholli wa sallim kapan aing mah jengan beda deui cicingna <laughs> nu kitu ge make selawat mah cinta cek nu dimaksud cinta ieu ka saha ka kangjeng nah. kalau seandainya kita menyikapi tentang cinta saudara cinta-cinta yang reguler yang dirasakan oleh kita dengan sesama maka tidak akan timbul cinta sebelum kita berjumpa dan tidak akan ada perjumpaan kalau seandainya belum ada perkenalan betul mata sair cinta berkata tak kenal makanya tak sayang tak sayang makanya tak cinta begitu pepatah lamanya kalau sudah kenal, pasti kamu tahu. Kalau sudah tahu, pasti kamu mau. Lalu cinta pun datang. Betul, betul. Tapi aneh dan ajaibnya saudaraku, cinta kita terhadap Muhammad tidak pernah kita satu hari pun bersama Muhammad. Tidak pernah satu kedip pun mata kita melihat postur tubuh Muhammad tidak pernah telinga kita satu miang pun mendengar suara Muhammad tapi kau cinta terhadap beliau ada ini yakinkan ini terima plus kita syukuri itu adalah anugerah dari Allah Alhamdulillah pernah ece pendak jeng kangjeng Nabi pernah ngadangu suanten kangjeng Nabi pernah orang ningali postur kangjeng Nabi tapi ece cinta ke kanjeng Nabi asli nah itu keajaiban kedua nu tadi tuh pernah panggil tuh pernah sarang tuh pernah ningali tuh pernah ngadaku kanjeng Nabi cinta ada keajaiban kedua jawab gue ece ece cinta ke kanjeng Nabi nah sekalipun yang bilang cinta itu istri-istri yang bersuami tidak takut suaminya marah

ibu ya, cinta kasalaki itu teh kerja yang nabi cinta kasala cek kasalaki jeng kanya nabi cinta kakan yang nabi celengkung salaki kau yang mulai kau yang mengakhiri kau yang berjanji kau yang mengingkari cek akan jawab yang tepat oleh kecil. cek ah. cinta kasaha antawis kanabi nabi kasalaki walar ku ecek kuring jeng salaki cinta Kaangga la gitu Nah itu ajaibkan Pak sabab nudipi cinta jawab de cinta kapkuwo dulueta musibah pak <laughs> ah, sabab sion kukuta tapi cinta ka Kanjeng Nabi Tersiun ku garwa Kanjeng Nabi Tersiun ayeuna ku caroge urang pribadi leres ini kan ajaib Pak maka halayak orang yang mencintai kalintang pantasnya disanjung disabak dibuja bagaikan seorang pemuda mencintai dan jenisnya seorang wanita yang cantik maka wanita cantik diperdayakan sebagai sekuntum bunga yang dipanggil oleh seekor kumbang tika jauhan bungaku majaid mungfasil Iya taroskan kakang ajengan. Kapan kudu pake tajwid jaga rupa oke. Okay? Sok pak, puguh-puguh ngarana ijem. Yo jadi dahlia. <laughs> dulu eta diperindah maka halayak kita sebagai umat yang cinta terhadap Nabi sangat pantas seandainya kita pintar menyapa Nabi sangat pantas seandainya kita suka menyanjung Nabi dengan berbagai-bagai macam kata-kata yang berbentuk solawat osok marhaba orang dia mau sedebaan berjanji osok asrokolan osok hadorohan berjamaah suruh yasin malam jumaah osok mun ayanu marawat sok tarahlil temenang

menang nutahlil mah anu hir gitu aja hmm. itu motivasi yang kedua tujuan apa sih tujuan kita melaksanakan peringatan seperti ini teu aya deui pedah ngadung bewara rahmat di Allah kopirman Allah Al-Ahzab satu るためilla Allah netelaken ku ayat-eta mangrui kenyata mukjizat di Allah kejeng nabi Allah netelaken ke urang Allah te paratos hu hijjal nu dengan Muhammad yang punya ke telaten ku ayat ketak yensanya na di kangjang nabi ayat piconun ayat surit tola dan anu say piken sah Allah limakana ya Ro jumo piken Jalma numi harapkan ariho jeng Rohmat togelmaktiroh Allahwalaia Umar airo jeng pikenjallma anu iman Kaoe akhir wada karo lokasiiro jeng pikenjallma nuloba eling kagude punya Allah inti Ki kakangjang nabi di sini tipu lagi pertanyaan saudara Kapan Ari tongkan aya sedang nabi ingat saudara Muhammad wafat tidak mewariskan emas, intan dan permata. Kanjeng Nabi Muhammad wafat tengah wariskan pajar seporpor tunar alpat jengkuda. Kanjeng Nabi wafat tengah wariskan kebun hijau sawah lega. Yang diwariskan oleh Kanjeng Nabi untuk seluruh umatnya adalah Al-Quran, As-Sunnah, ulama tidak mungkin umat tahu tentang Al-Quran tidak mungkin umat tahu tentang as-sunnah tanpa dionlinekan oleh ilmunya para ulama maka kanjeng Nabi mendeklarasikan al ulama oh warasatul ambia ulama itu adalah Quraisy Nabi beda halnya dengan hansip al hansifu warasatul abriya al hangsib wari hangsip eta warasatul abria pewaris para abri ngan abrina abri terkutuk Ipan pan kieu caritana pangarsa baheula beja ieu mah cekolot keur mimiti aya hansip baheula ayeuna mah linmas pakonya mimiti hansip pan diajarkeun baris tina sapeleton teh 30 orangnya Pak

Gimana sih ya? Ngising. Eh, latihan militer mah tegas. Tebebe jasya kadewe ke komandan. Tekuat. Ku sabab komandan asa dilawan. Harita keneh si hansip eta dikutuk. Kumah kutukan anak. Polos ya. Cukup kecap tikus mata bukti jeng nyata nepi kayena najan kesalikur salikur tahun jadi hansip seragamna te loreng loreng polos gitu So tinggal ke bapak jing tidak dipersenjatai tidak satu pucuk pun itu yang namanya senjata tidak satu butir pun peluru atau amunisi cukup pepentung duka karet duka ruyung tapi keberanian linmas jangan dikata lemah bisa mengalahkan tim Densus 88 kapan upami Densus 88 erek nguruk erek ngepung teroris teh lain kusa urang ayat tim leres ayat tim minimal tilu T I M

sabab senjata hansip bisa nge ja ya gede berperan Hansip Di pemilihanh hajatan narajabanuludan Nagus Tuusan Dina pertandingan samalah di kap papaenan Oke Hansip mengail laras pakowo maka ayat ciri idzal sabata drum pitorik sabata ma ma'ali wa ilahmar di mana ayat drum nablak di jalan jeng bendera berem maka pasti dirinya ayat hansip hidup hansip hidup oh, mogi-mogi palin mas singkenging ganjaran tina jaga rahayat tina keamanan amin

daftarkenai naik pangkat turun gaji itu Pak Alkulama nabi telah tiada kita jangan gelap mata saudara kantun ngamalkan Alquran terapken as sungai tabek turut karena patwa ulama itu tujuan Mari kita ke lucutkan kusabab alakkul Karimah kanjeng nabi T

apa saudara munggah haji 10 balik tanpa nilai daripada sholat lima waktu no umroh 10 balik dina sejarah orang hidup tanpa nilai daripada sholat lima waktu no boga harta boga banda yatim dikasihi piatu disantuni indungna dikawini pasantren mentereng masjid beberapa unit madrasah mayapak disumbang ke orang ke punya di kurangrang menyum banget bukan nilai dari pada salat lima waktu maka semuanya itu nilainya jadi penting sot Allah sedangke pada dulu karena salat nah buje-buje budakkolot ho kapal ugah Ayo bahasa ugah kuranglimaun punyario menit kaloh itu hijau waktu kang ngajengan Abdi kata tabuan orangnya orang gunung Karungnya orang mannya Duh cenaasa menitnya jalan ka dia mah pakai jam kapannyambung nggak ngaji punya eh, Dadi mala menit A menitmah itungan waktu jurija tertik na jorjor kan nyeri hulu menit sa bumi mi cara sadsaruaeta eh, kekayaan bagi kesukuan orang sunatnya bahasa bahasa zaman Ayusti apal und kuuk na jangan sah Ari tuang jangan sah harida zamanwadadah Harer urang Batur tuang Ropok ke urang bumi gerbatur Punten Senakan ngajenganndopi akan terompok di paling mana salah bumi yang baturlingompok Abdi salah to Abi cukuppok kata gantimi Ab ingat ti guru SDna zaman Taman Pamekar Pak guru Pansa penur

ku nyebut eling-eling umat ngajak ibadah itu dakwah mari kita meraih ganjaran dakwah tina eling-eling umat secara heula ngajak diri siap sadayana fokusnya sholat asar nusok rada hese panumpang siap eling-eling umat muslimin muslimat kompak hayu

jadi pajabatkarnya buburu anrit kubatur didah-tuduh in buburu mean kabutuh Sakapung soting kewajiban ngungkuk isuk-isuk bilnyalawan tunduk salah kurang ke salat subuh ererek macul di sawahti kebon Batur ngkuk isukkeneh rebun-rebun bari memanggul naon doran Kapan pacul nama ditungtung to ma

cokor belok kokod momot tonggong hejo unduk hideng lokor polos asar hampa magrib kakara balik isak abruhai subuh ngaringkuk tunduk pula ek gering geletuk modar kapan ay modar masa kaligus nukitu jelma super bangkrut nukitu salpan jumus sumper rugi dunia sangsara akhirat cilaka naudzubillahi tuh nitipan simkuring umajak kasadayana waktu iya memang kita berhak untuk berbangga hati melihat gebiarnya pengajian melihat kompaknya yang hadir tapi saya analisa gebiar pengajian kompak nanu hadir itu hanya sebatas kembang ibadah seolah-olah kita menanam satu pohon pohon dipupuk oleh ilmunya para ulama lalu pohon itu tumbuh subur dahannya rindang daunnya lebat bunganya merekah indah harum semerbak tercium semua hidung ingat saudara apakah itu tanaman hanya sampai berbunga atau mau berbuah maka jangan sampai bunga itu layu busuk tidak menjadi buah bagaimana cara membuahkan bunga itu al ilmu bila amalin kasajar bila samar ilmu tanpa diikuti dengan amal maka bagai pohon yang tidak berbuah saya harap kebersamaan kekompakan kegebiaran itu bunganya ibadah so kurangjinin buah ku ngalaksanakan je ngamalkan mengaplikasikan ladang ngaji hin apa karena amal sokeringmalkan menjadi buahkur kompak pengusan pemuda ayaah kemudian ayah ibu-ibu bapak-bapak ayah mulut dan rajaban PHB PHBN jangan lupa ayatdahdah tuh Anehki Nu aneh mah di menpang ngajian di aramakun etak nu anehmah sok jadi bu beja nama sok ngaji tapi lobak eneh aweweili justang di a terjadi buah ngaji be nama sok ngaraji tapi aneh jeng duluur terdaik akur punya bejak nama sok ngaraji karena sumbangan soke tapi aneh layar pajak jam bayyar hutang sok rajan sese bedak nama sok pengajian ehpang jauh be tepupu sok rajan mampu tapi aneh nga kaken cokor kamjid mau subuh sok rajan lumpuh gitungkorong <coughs> rada panjang di luar kal keluarkenan luar baju diambaikan kakujarlma misin di tumang temong dibiken manakadangdang pengajianlang ti kopi is nga aduhgaratu aduh rangkul pedahan hat ada mana atuh buah natina pengajian ce orang kesenepikan karena kembang jangan sampai kembang itu busuk dan layu Mari kita jadikan buah dengan pengaplikasian, dengan pengamalan dina sehari-hari. Apa yang jadi fokus? Nitip kerkuring. Mual dua, mual tilu. Hiji, disiplin sholat. Nitip. Gitu. Hayang disiplin sholat. Kiatna hiji, lakonan sholat sebagai kewajiban yang kedua akui sholat itu kebutuhan kenapa saya bandingkan kewajiban dan kebutuhan terkadang satu waktu kewajiban kalah dengan kebutuhan akang macul melaan kebutuhan akang dagang melaan kebutuhan di dalam perniagaan perdagangan di sana ada sirkulasi antara uang dan barang barang uang barang uang barang uang

kalah kewajiban dengan perdagangan sebagai kebutuhan maka untuk itu supaya disiplin sholat jadikanlah sholat itu kebutuh prinsip jalma butuh nu jauh di jugjug nu angkang di datangan nu tebih di sungsi nu deket ka deg sabab pe jalma butuh nah hatena bakal hadir kecak-kecak sebelum ku dapat apa yang ku cari walaupun adanya di ujung dunia aku kan ke sana untuk mendapatkannya dalam aku bercelana tiada yang tahu apakah isinya tiada yang tahu apa sebenarnya apa panjang kanggo pencenengan Bapak Wong kahartos Pak kahartos Mas jo nganti lali tong nepi kap poho <clears throat> marang salat oggo mar ngaji karena salat oge karena senajan nogoekko Aduh karo aku lima waktuu ojomo tinggal cek-ce teh sanajan akan kerja ujang puring omad lima waktu tong ditinggalkan leas kudungening ngono kudu inget anj punya sejati ini uriibmung sedeo saknyanahi rupeh Ansa gede ibarat tewak kuyup mammpi ngombe Raal langgeng ora bakal suwe ibarat jallma yimpang mentangi nummpa di eta Jalma muwalilak jeng mua punya ojolalijolali kurang Sun lagi ojolali apa ojolion basok di pasar di pasar aja naplang je gede pis basok itu jadi ojo lali tenun ulah poho yang kena akane pejona teh ojo lali mas ojo lali golek ilmu amal soleh gosang umati ulah poho kan hartina teh ulah poho punya toleh kebekal mau mangngka aya de kehidupan tes dibau mau kurang ta caritajjal mebenghar maut na Mama mobil aya ge lumodar katabrak lumodar tay caririos lu maut ma mau motor aya ge maut ka segol lumah punya Naun lupaantes dibarang Lain muslim permata lain mobil mewah sawah lega Haryanun peleaddinya Minantuk dejeng mitoha anakak bar jeng tatangahi lupaantes jibotu urang nyaeta iwa Urrang Kapan lumod ke urang! punyaleh mau bawaunleh kapanleh lamun urang maut nudi bawanya amasholehsholeh maut me <coughs> sing nepi otaknya kanya tong bebangsat a yakinsholeh yahyun bawaan he punya di mana urang maut Nu dibawa na a lamunsholeh maut bawa ama apa yang menjadi inti amal yangsholeh adalah sopangt salat na samikan lo ma punyakabeh soga nangun hirup ke salat-sot ya Allah ulah nepiken ke urang jadi bugang semata uh oh, pupuriun isukan di akhirat jadi jalma Behar Qre salat mu karena had terradaik ibadah te hayat Nuhaek digo goreng nurrek halus dipul nurrek ibadah direngkas mening modarhirnya keang dia ngaranjal ngajak merek orang kering sama jalan tak kering saudara maka dimanajal menolingan kau urang sanajan Ten cek nafsu itu mata untungkan karena iman daras gitu sok dayait upami akan je sesadaaridok punya adakuring diomonganbab akan hayangho Allaharinggah yangho Allah nya wajar orang saling wasihatan saling pepelingan supaya kurang jadi jalan anu menang amal anusholeh Allah makasimkuring cutkan disippin salat bisa sok soangan bisa kuuk berjama ah dimas masjid dong di markas aki-aki Nah, masjid tong jeung terminal kolor butut. Masjid Densong Bedug, Satu-satunya konstruksi bangunan yang dimuliakan oleh Allah adalah masjid. Bahkan kangjeng Nabi pun diisrokan oleh Allah bukan dari hotel ke apartemen, melainkan dari masjid ke masjid kumulyana eta masjid cobi lamun istri presiden lujuk men di softek softek nama hek calik di masjid halal apa haram ngomong halal apa haram haram padahal istri presiden tapi upami rakyat biasa jalma miskin men bari bocor nada kutapas tapas ngalembere karena bitis calik di istana presiden haram halal punya haram mobil men mobil daripada mala uang mening titipannya masjidnya para dulu orang tejallma mampu motong jadijallma lumpuh punya main bola ngadu bin curang di tengah lapang dama rampuh jalme tegang Kyai masuk ke masjid ukur pemain inti ti lohonarr cang di masjid e. segitukiak Abah etak Abah etak llamada Anggusteksalamualaikum Assalamualaikum Oh channelpoting cekiai kudu bersatu Da oh, bersatu dinyata nuduanya bersatu bersatu burber nunyasa tinggal satu dewe <laughs> nuamanga makmum nuwiridan nua doa

Aki enang kan? <laughs> Hindit ke masjid kata si Aki kuruta karena memran dicepeng toa. Nguningakeun waos kantun tilu.

punya disebut ambulalan se lain gitu Hai tapi lamun kujal mengam keeh Pak para saderek sadaya ngoingken waktu tabuh tilu sahur sahur jelas ngoingken Wow kanun tilu

punya ayaah kekatnyoambu <laughs> materi Halo ini ayah nangen aki Gu asak keejo sakit buru-buru gerabang Boga sayur jangan aki heuh kedeng akirek baliknya nihwakdangselagi aki candatan mu si pelebatnya kabuminaluk salam jeng dengan kejok eta cena kamari ayah si ucu murid-murid ka dia nganturauran sikiso nganya gitu ce le sekedar-kedar pentil duku kun ini guys diangun maka kar sepakit diperulukan goreng bawang ti dituup pagogunaan.

nyatung siki ba dulu dirinya Syki tuangsinerang angen cair basokmakai Siok sepers Syki tuang cairok Nyalukan sinirekmentang Ni ayaang anak

punya kecaki disodor legu legugu etak polo minum cair mangkakang ajengan ku Abdi didnya digaris bawahi hmm, hmm, hmm, si jadi gentimbul nafra sangngka Jelmaat punya bang na jagg gene aki-ki nu kam ajid memang budak muora si horengtinaap aktor inuman Budak mura nubang ormah nudiinum na alkohol mata teror karena polo ngm ngm masalah ko ga matanya bod di neraka ngm ngm wiski nu awis loba boki. bayan aku mata togor karena ut matak error karena polo matatak kuda kurang sadak karena pemikiran sakitat keiningat ke masjidm mata tiak para dulu anu ngaro sok gera ngarinum cairki yo pemuda minum sayaki yakin bakal menuukan masjid kerek nyoolatan etap pemudahana minum masjiki waktu ini punya pantas mabo Oh ja Ins lama karena dengan maka asli nama insak ngeternahan honyauh akhirnya ke masjidhulanya nyaji giggara ke masjid ada ini ke masjidrik ngebejaan waktu Insya

Hai nu Anom anuora anu Jaggad anu muda A kita sekarang enak-enak tertawapun tertawakan orang tua saudara tapi kita harus mesti berpikir harus malu sama orang tua nekolot lugaspot adaika masjid udahkoraa just ayam jadi kader di sebuah etak apabila 10 lka masjideta Gu mal seandainya orang muda tidak sanggu putuhngkakadernya Siapa yang akan memakurkan masjid ini mikir-mikir dua orangkupuh lamun pan lamun sepil kurangbab benangku supra <laughs> tapi ingat kene ke masjid ilit kene ke masjid buktikan ladang ngaji kembang jadikan eta buah tingali jadi buah jeng tena enjing kukang haji apakah yang berjamaah subuh itu bertambah atau angger atau kurang maka jadi jeng tena buah dan pengajian malam ini kita lihat kita monitor bagaimana berjamaah subuh di esok hari punya siap kita buahkan kembang siapgi Allahin kegiatank saya ilmuai realisasikan kurang sadanya mugi Allah mauinnan kegiatan maperinan daya upaya ke orangrang sadanya kanggok melaksanakan bakti ke teman-teman punya meporan kegiatan kanggo nykahhan maksiat kena laulawala yakin Husnud KM didmah Insya Allah berjamaah na kompnya tinggaliku joungalpoe Durlohor bedu di masjid keraas punya asar koh masjid jadiul betah di masjid ya bedugjeng na me tekapan surgako bedug jeng kohkol eta setelan antara pakisah benang di tapak Qurann ke bed tehjal eh, makhluk Allah anu kadak bijak jeng toleranan punya naun sabab-sabab najan waruga jeng diameter lewih gedde memang kohhol tapi ke disadamahtaraamiaan kohhol soeh saat Nah ngomong disebut bedra maka inibut bedung

uijo Pak enang menjadi masalah harimu sahabat dihilahaneta beddu yang mata kiruk di alam dunia monng sokta kaburku harta tong tak kaburkuban tong tak kaburkupang bisa ku pangkat jabatan Jin kakayaan ingat disebut penghar pedah ayaanu disebut pajabat pedah aya raai disebut kurang printer pedah aya Anubbo disebut kurang sadak polaahhdinya HD pedah aya Anugor inget para sepuh di dunia masa sementara segala runa sanajan harta bandak itu atas nama mobil atas nama urang motor atas nama urang perusahaan atas nama urang ke pohon sawah atas nama orang di atas nama itu sebatas kita masih hidup setelah kita mati bukan atas nama yang di atas tinggal nama yang punya nama di bawah betul nusatana ya Harley Davidson tilu Juni atas nama Bapak Dadang aduh buat sertifikat kan tanpa BPD mirror dupi cena pila cena 18 unit C 14 hektar Nusaha atas nama Bapak Dadang sertifikat asli SPPT asli pebatdinya Yo cena Willis anu Bantilu Nusaha Nupa Dadang cena ayam KT opat atas nama padadang eta cena Ucing bodung atas nama Bapak Dadang Keh atas nama Bapak Dadang itu sebatas padadang lagi hidup geletuk padadang at yang di atas tinggal nama pada dadang bin anu wafat tanggal sa- sana di mana pada dana na dibawa harta banda pipasun battur kamu kamu tadi amalkan dipakaingenahkan batkjalet sangsara bisi cepat saja sok ajaran cu

punya pada sepuh waktu kala yang urang sayadangkentos kalauwantul jantan buktos di Mass dibangun kuyan Nu berjuangku hartana ku bandane semiana per muga-muga dibertahkan kepada langsung berkah manfaat harta bandana Tong jantet pitnah tapi sing jantan Pambela sehingga di dunia jannten contohk pi bikin balariaku

punya rupa-rupa pakum hmm, ya loh variatif Alhamdulillah umat nuing aya gitu menyenya <laughs> untuk Mari kita sholat berjamaah makmurkan masjid toladan Kangjeng Nabi turut Kangjeng Nabi cinta ke para ulama ngawarok ngagugu karena patwa ulama nu yakin mual matak cilaka balik tak bakal mulia dunia dan akhirat Umaro mari kurang bersanding dengan ulama nu benar bersanding dengan yang miskin kenapa di dalam kehidupan ulama dan Umaro satu jangan bersaing dua jangan bertanding yang bagus itu adalah bersanding betul mudah-mudahan dinaknya waktu kurang sadanya ulah kalian depan kau memedik datang ukur me memedik Mas kecaqu memedihnosholawatan memedih Kudungan mua Babarenngan tah palebah dia kusim kuring geus kadada itu memedi matak di mana ayat jalma nu cadukul di dieu manehna maneh dua geus mantog balik nu kitu ngaranna minggat manya yang memedi udud <laughs> kapan kapan ngungkugna ge kio? yo hari udud yo <laughs> manya memedi udud oh jadi tuna minggat nu kitu mah ijam ngaranna punya tak ku ne yuk kurangrang kaping urang jaring sanajan ukura hariring memu jadi pepelin urang pedar hijj jurugusimkuring barjamaahdina versi mawar bodas juga kekar sabab ayaah apa maksud hujan angin darada-darlah kupurr Bayung kananrata mugia hariring jadi pepelling hari mataling sokering hari sayaku ahli teang lainku bisa ngalaguku bakuiamahpeddah waktutosnyerelek woni ayaah temang hariring jeng lagu keketang-ketang ta tambahtuluh Oh euh diwats uh kita nga lagu kalau karena bakal silungjalmah kita tambang baru karena bakal Sumbang Allahbar tundukwa Hampura kesadaannya bisi aya hay ditahan yangih ditahan aya Nu yangut ditahan muga-mugahal eta kurang sada sing jantan juara bertahan punya <laughs> oge ngaji nilalaki Jalma soko kulus ke kau kecapari basaak kena nafuna me kinak kecikijingmeli enteng sisi pasar mu ngaji naila ia botng. kuring mah teu ngomong gitu hampura aku sabab si itu geus lapar bisi modar kalaparan ke kuring jadi ketempuhan geus ngaji nak ka dieu Allahumma salli wa sallim mabarik alaina amin ya rabbal alamin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim mabarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم أخرجنا من الظلمات الوهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأتوب إليه ربنا لا تزغ قلوبنا haditaana wahabana min ladung karahmtan inna kaangtal wahar Robban habna min azzwa jna waduryatina qurotaun Wajinalin muta imama Robbantina finya hasana Wakil ahirti hasana ta wa ada bannar waad Hnal Janna tammal abro. Ya Azizu Ya Ghaffar Ya Rabbal Alamin Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun Wassalamun alal mursalin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Nas'aluka al-ijabah Al-Fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن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 kupat di abonan pepeje pemimaruli ulah ngupat ke awonan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh